الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe, i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažena braćo i poštovani sestre, kao što znate, srijeda naš ustaljeni termin u periodu sat vremena prije Akšama družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi Alehi. U posljednjem druženju govorili smo o stidu i govorili smo malo detaljnije o pitanju stida. Danas ćemo početi sa 85. poglavljem Čuvanje tajni na 346. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. <clears throat> Čuvanje tajni. Islam u svome savršenstvu, u svojoj, u svojoj univerzalnosti, nije ostavio niti jedno pitanje, a da ga nije precizirao i pojasnio. Ljudi su od davnina, od davnina, od pamtivijeka uvijek imali potrebu da nekome saopće određeno pitanje koje bi trebalo da ostane tajna između njih dvojice ili više osoba. Ali jednostavno, veoma često se dešava u svakodnevnom životu da čovjek ima potrebu da nekoga nešto upita, konsultuje, savjetuje, da mu iznese određeni problem, a ne bi želio da to što on drugoj osobi kaže da ide u eter i da ide u javnost. Pa je to poznato kao čuvanje tajni. Pa islam kao univerzalna i potpuna savršena vjera, vjera koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima, podstiče ljude na to da ako mu neko povjeri određenu tajnu, određeno pitanje koje ne bi volio da drugi ljudi saznaju, Islam nas podstiče da je to jedan vid emaneta, da je to jedan vid odgovornosti koji smo preuzeli i samim tim obaveza nam je da to i čuvamo. Vidjet ćemo, imam Ennevi Rahmetullah Jali citirao i nekoliko argumenta koji e, nekada indirektno, a nekada direktno ukazuju e, kako Islam gleda na pitanje čuvanje tajnim. E, prvi ajet koji ga imam Ennevi Rahmetullah Alihi citira u ovom poglavlju jesu riječi uzvišenog Allaha u suri El Isra 34. ajet وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ i ispunjavajte obavezu jer će se za obavezu zasigurno odgovarati. Ispunjavajte obavezu, odnosno u ovom kontekstu uzeli ste obavezu da ćete čuvati tajnu, ako nisi spreman čuvati tajnu, odmah čovjeku reci na početku. ali ako si ga saslušao, čuo si njegovu tajnu, onda ovo potpada pod riječ uzvišenog Allaha i ispunjavajte obaveze jer će se za obaveze zaista odgovarati. Pa znači čuvanje tajni potpada pod pojam obavezi jer mi smo se u jednu ruku nekada prešutno, a nekada i direktno izjasnili da ćemo određenu tajnu, određenu informaciju, određeno pitanje čuvati i nećemo ga iznositi u javnost. Pa nas Islam ovim ajetom i mnogim drugim argumentima obavezuje na čuvanje tajni. S druge strane, ako pogledamo koliko štete može proizići iz toga ako čovjek ne bude od onih ljudi koji se odgovorno E, obhode prema čuvanju tajni. Zamislite koliko može nastati velikih problema. Čuvanje tajni može biti nešto veliko, čak na državnom nivou. Mogu nastati ratovi, mogu nastati svađe, mogu nastati veliki, veliki problemi ako se neko ne bude znao ispravno odnositi prema e, obavezama preuzeti čuvanja tajni. Pa nas Islam obavezuje, uvažena braću i poštovani sestre, u svojoj univerzalnosti, u svojoj E, sveobuhvatnosti međuljudskih odnosa ako nas neko obaviži i povjeri nam određenu tajnu da trebamo da čuvamo tu tajnu. 685. <clears throat> hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik jedne prilike rekao Jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj bit će onaj čovjek koji je intimno koji priđe svojoj supruzi, a i ona na isti način priđe njemu, a zatim u javnosti iznese njene tajne. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ponavljamo hadis, jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj. Ljudi na sudnjem danu će se razlikovati. Neko će biti u hladu, neko će biti u lijepom položaju, a neko će biti u izuzetno teškom položaju. Pa kaže Allah poslanik ali se wasalam, jedna od kategorija e, ljudi koji će imati najteži položaj na sudnjem danu jeste osoba, muž koji je intimno stupio u kontakt sa svojom suprugom i ona stupila sa njim u kontakt nakon, kada, nakon što su to sve završili, čovjek je u javnosti iznosio tajne njihove intimi. Pa pogledajte, braćo moja draga i cijene sestre, koliko je savršen islam. Nerijetko se nama dešava da mi pitanja religije shvatamo da, da je to samo naš odnos prema Bogu, naš odnos prema Allahu kroz namaz, kroz post, kroz zekat i tako dalje. Pogledajte ovdje, zbog jedne možda nazovimo je u nečim očima sitne stvari. Da čovjek u društvu malo govori o tome kako on ima intimni kontakt sa svojom suprugom zbog toga, zbog narušavanja ugleda te ženi, zbog narušavanja njenog mjesta u jednom društvu, zbog toga koliko može proizići negativni posljedica iz toga, Allahov poslanik tako žestoko prijeti da kaže jedan od najgorih ljudi i bit će u najgoroj poziciji na sudnjem danu jeste čovjek koji imate intimni kontakt sa svojim suprugom, a nakon toga bude širio njene tajne, odnosno kako su i na koji način oni imali intimni kontakt. Pa kaže, ponavljamo ponovo, kaže Allah poslanik, jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj, bit će onaj čovjek koji intimno priđe svojoj supruzi, a i ona na isti način priđe njemu, a zatim u javnost iznese njene tajne. Pa pogledajte savršenstvo Islama da čovjek iz razloga što je otkrio tajne svoje supruge, što je ljudima govorio o intimi, a govoreći o tome čovjek može napraviti veliki problem. Može osramotiti svoju suprugu, može osramotiti njene roditelje, može osramotiti njenu djecu, može osramotiti njenu rodbinu kompletnu. Pogledajte kako je islam precizan. Pogledajte kako je islam savršen. Allahov poslanik takvoj osobi prijeti sa žestokom prijetnjom i kaže da je taj insan jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj. Nerijetko se danas dešava da ljudi sjede u društvu, omladinci, pa i stariji nerijetko, sjećam se još kao dijete, slušali smo naše starije rođake, kako se hvališu, kako su radili neke stvari koje su islamu strogo zabranjene i u naj, naj, E, sitnije detalje pojašnjavaju, pričaju, spominju, hvale se time kako su imali intimni kontakt sa određenom osobom. Pa pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep, podstiče na čuvanje tajni, pa makar to bila tajna između čovjeka i njegove zakonite ženi, čovjek treba da pazi na njen ugled, na njenu čast, jer je u jednu ruku, rekli smo, iz zapostavljanja ovog pitanja može izići veliki problem, bračni problem, može izići problem, e, odnosno ta supruga može biti osramoćena, njena djeca, njeni roditelji i tako dalje. Pa nam ovaj hadis definitivno ukazuje da je strogo zabranjeno, da je strogo zabranjeno čovjeku da u e, javnosti priča ili bilo kom je da priča njegove intimne momente sa njegovom suprugom, znači čovjek ne smije da o tome govori. <clears throat> Nakon toga, u 686. hadisu, <clears throat> jedan poduži hadis, ja bih volio da ga e, rezimiramo, e, radi se o tome da od Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala prenosi se da je Omer radijallahu ta'ala nakon što mu je čirka Hafsa ostala hudovica rekao Sreo sam Osmana radijallahu ta'ala pa sam mu ponudio da se oženi mojom čirkom Hafsom. Rekavši mu ukoliko ženiš oženit ću te svojom čirkom Hafsom. Osman reče razmislit ću o tome i sagledati svoje stanje. Sačekao sam neko vrijeme a onda me opet susreo Osman radijallahu ta'ala pa mi je rekao odlučio sam da se još ne ženim. Omer radijallahu ta'ala nakon što je njegova čirka Hafsa postala hudovica, njen muž je preselio, e, e, ovaj hadis moram napomenuti treba ispravno shvatiti i iz njega možemo uzeti mnoge koristi. Kada je naišao pored Osmana radijallahu ta'ala, Osman je bio e, izuzetno cijenjen u tom društvu, ponudio mu je svoju čirku za udaju. Da bi ispravno shvatili ovaj hadis, ovo nikako ne znači da bi Omer radijallahu ta'ala svoju čirku nasilu udao. Nikako, daleko je Osman, Omer radijallahu ta'ala i Osman od toga. Ali mu je ponudio svoju čirku za brak. Kroz historiju vidjet ćemo e, da Kur'an nam o tome govori. Kroz historiju je bila poznata činjenica da su ljudi svoje čeri nudili moralnim i čestitim ljudima. Danas, nažalost, ja znam da velik broj ljudi kada ovo sluša naježi se kako neko da ponudi svoju čerku nekom moralnom i lijepom insanu, ali kada ta ista čerka ode u diskoteku i kada ima intimni kontakt sa drugima i kada sjeda sa čovjekom u auto i ode sa njim na more i kada se vraća kasno i sa njim spava sedmicu dana u njegovom stanu, to nije ništa sporno. Ali ako otac u saglasnost svoje čeri, ponudi ruku svoje kćeri nekome moralnom koji zaslužuje uz njenu saglasnost, to danas velik broj ljudi na planeti smatra sramotom. A ne smatra se sramotom da čerka ima frenda, da ide u diskoteku, da sa njim ima intimni kontakt, da kod njega živi, da zajedno idu na more. To ništa nije problematično, ali je problematično da njen otac ponudi njenu ruku nekom moralnom insanu kojeg on zna pod uvjetom da se njih dvoje upoznaju, da vide da li jedno drugom odgovaraju, pa ako se mogu dogovoriti i da stupe u brak. Pa na taj način treba satiti ovaj hadis Omera radijallahu ta'alanhu, da je ponudio Osmanu radijallahu e, ruku svojeg čeri, pa je Osman jedan period razmislio i nakon toga je, e, ajde da kažemo, rekao da ne razmišlja još o braku. Nakon toga se desilo da je, Allah, da je Omer radijallahu ruku svojeg čeri ponudio Jebu Bekru, pa je Ebu Bekr prešutio. Pa se Omer u jednu ruku malo i naljutio na Ebu Bekra, govoreći lakše mi je bilo što je me odbio Osman nego što mi Ebu Bekr nije odgovorio ništa. Pa na kraju hadisa stoji da je e, Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao Ništa me drugo nije spriječilo da ti odgovorim na tvoju ponudu, do spoznaje da je Allahu poslanik alihi se letu selam spomenuo Hafsu, pa nisam želio da odam njegovu tajnu. Pojenta ovoga, zbog čega je Imam Nevi citira ovdje ovaj hadis, jesu riječi o, e, Ebu Bekra, da je kazao poslije u razgovoru sa Omerom, kada ga je pitao jesi li se malo i naljutio što ti ja nisam dao nikakav odgovor. Pa je Omer bio otvoren i kaže jesam, malo sam se naljutio, ako i nisi bio za ženbu, zašto mi nisi kazao? Pa kaže e, Ebu Bekr Omeru, ja, kaže, jedini razlog zbog čega nisam želio da odgovorim jeste to što sam čuo poslanika da pred nama spominje da ima namjeru da zaprosi tvoju kćerku Hafsu i ja nisam ti mogao ništa odgovoriti jer bi na taj način odao tajnu Božijeg poslanika. Pa nam ovaj hadis, znači prvenstveno imam Enevi ga citira, e, da bi vidjeli kako su ashabi praktično čuvali povjerenu tajnu. Znači ovdje Ebu Bekr radijallahu ta'ala nije želio da oda tajnu Božijeg poslanika jer je Božji poslanik u, znači, u sjelima gdje nije bio Omer spomenuo njegovu kćerku i da ima namjeru da je zaprosi. Pa kada je Omer ponudio ruku e, svoje kćeri Ebu Bekru, onda Ebu Bekr nije htio da odgovori kako ne bi došao u situaciju da mora da oda tajnu Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Isto tako, nakon toga jedan e, poduži, poduži hadis, e, mogli bi ga i pročitati, ali doista jedan duži hadis, 687. hadis, e, u kojem se spominje da je Fatima, radijallahu ta'ala, čerka Božijeg poslanika, jedne prilike je došla kod svog oca, a u društvu e, Boži poslanik je imao oko sebe jedno društvo gdje je bila i Aisha, njegova supruga. Pa je rekao svojoj čirci, Fatimi nešto, pa je ona počela da plaći. Pa je rekao drugi put joj nešto, pa je se ona počela da smije. Pa je Aisha rekla, možeš li mi kazati šta ti je to rekao Boži poslanik? Pa ona rekla, to je tajna Božjih poslanika. Pa kada je umro Božji poslanik, ponovo je Aisha radijallahu ta'ala pitala Fatimu o toj tajni, pa je Fatima rekla, e sad ti to mogu kazati, pa joj spomenula da je razlog, pa joj spomenula da je razlog e, zašto je prvi put zaplakala, to što je Boži poslanik joj kazao da svake godine mu Džibril u Ramazanu dolazi samo jednom godišnje, e, jednom u Ramazan da prouči Kur'an, kaže Boži poslanik, ove godine mi je došao Džibril dva puta, pa mi to ukazuje da se meni smrt približila. Pa je Fatima počela plakati. Pa kaže, pa joj je drugi put e, na uho prišaporio ili kazao, zar ne bi bila zadovoljna da budeš predvodnica i prvakinja žena svih vjernika ili prvakinja žena ovog ummeta, pa sam se tada nasmijala kako si vidjela. Znači prvi put Fatima je zaplakala, jer je Boži poslanik kazao da osjeća da mu se smrt približila, a drugi put kada joj nešto kazao tajno, nasmijala se jer je rekao za nisi zadovoljna da ti budeš prvakinja žena mu'minki na sudnjem danu. Ali je pojenta ovog hadisa, iako on ima svoje mnoge druge koristi, to što kada je Aisha tražila od Fatime da joj kaže šta joj je Boži poslanik rekao, ona je odbila da joj kaže jer je smatrala da je to tajna koju je povjerio Boži poslanik alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga 688. hadis e, prenosi se od Sabita, rahmetullahi alihi, Sabit e, El Bunani je bio učenik od Enesa radijallahu ta'alanu, Enes je bio sluga Boži poslanika alihi salatu wasalam, pa kaže prenosi se od Sabita da Enes radijallahu ta'alanu rekao Jednom prilikom kada sam se igrao sa dječacima, došao je Allah poslanik ali se letu selam, nazvao nam selam, a zatim je poslao da za njega nešto obavim. Enes govori o jednom događaju koji se desio, a od njega to prenosi njegov učenik. E, sabit, radi rahmetullahi alihi, pa kaže Enes, jedne prilike sam se igrao sa dječicom, sa muškarcima, sa dječacima, pa je došao Boži poslanik, nazvao nam je selam i onda je izdvojio Enesa i poslao ga je po nešto, po neku potrebu za Božih poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> To je bio razlog što se majci nisam vratio u običajnom vremenu. Znači dok je Enes otišao da obavi ono što je od njega tražio Božji poslanik, povjerio mu određenu zadaću, Enes je okasnio da dođe kući onoliko kada je trebao da se vrati, kada mu je majka rekla da se vrati onoliko koliko može da se igra sa djecom. Kaži, pa kada sam došao, majka me upitala zbog čega si se zadržao, rekao sam, Allahov poslanik poslao me da za njega nešto obavim. O čemu se radi, upitala me moja majka, ja joj odgovori, to je tajna. Na to ona reče, ne, nikada nemoj odati poslanika u sallallahu alaihi sellem tajnu. Znači, Enes radijallahu ta'ala okasnio je doći kući na vrijeme, pa kada je došao njegova majka, brižna majka odgaja svoje dijete, pazi gdje si bio, pa kaže, Allahov poslanik mi je poslao negdje da nešto uradim. Pa je ona opet upitala, a šta je to? Pa kaže, ne mogu da ti kažem jer je to tajna. Pa onda ova brižna majka koja odgaja svoje dijete nije vršila na njega pritisak da joj kaže, već kaže ne, sine, nikada nikome nemoj kazivati tu tajnu. To je tajna Božijeg poslanika, ali se leto sram. Pa poslušajte šta kaže Enes radijallahu ta'ala kaj u ovome svome učeniku Sabitu. Enes dalje kazuje sabite, tako mi Allaha, da sam tu tajnu ikome odao, odao bih je tebi. Znači, Enes radijallahu ta'ala radilo se o nečemu što nije imao izun i dozvolu da prenese čak i nakon smrti Božijeg poslanika, pa svome ovom e, plemenitom učeniku, poznatom učeniku koji je mnogo, mnogo vremena provodio sa Enesom radijallahu ta'ala kaže, sabite kada bi ikome odao u tajnu Božijeg poslanika i da sam nikome kazao, kazao bi je tebi, ali jednostavno nikada nikome nije kazao. Pa ovaj hadis nas opet direktno e, podučava kako su ashabi pristupali pitanjima tajni. Vidjeli smo u nekoliko različitih hadisa da su znači e, dobro pomno čuvali ono što im neko povjeri od informacija i to je jedan od načina kako se može ustrojiti i čuvati jedno društvo. Zamislite, rekao sam ja na početku, nečuvanje tajni, pronevjera tajni može dovesti do sukuba, može dovesti do rata, može dovesti do velikog neprijateljstva ako insan ne bude čuvao tajnu. Poznato je čak da je Allah poslanik imao e, eh, asabe kojima je povjeravao svoje tajne. Jedan od njih je i Huzeife, radi Allah koji je imao jedini asab koji je znao imena e, licemjera koji su eh, za života Božih poslanika, ali se letu se nam živjeli u Medini. Pa nas znači Islam, vraćamo, dragi cini i sestre, podučava e, da čuvamo povjereni tajne i da tu u jednu ruku potpada pod ispunjavanje obaveza. Jer insan onog momenta kada preuzme tajnu, on se ili direktno ili indirektno obavezao da će čuvati tu tajnu, a znamo kako Islam strogo naređuje čuvanje povjerenih emanita. E, ovi, ovo poglavlje nam svakako ukazuje na širinu islama, da je islam društvena vjera, da islam nije samo vjera našeg odnosa prema Allahu Đelešanu kroz namaz, post i hađ, već je islam mnogo, mnogo e, široka religija koja nije ostavio niti jedno pitanje, ga nije jasno definisao. Jedno od tih pitanja jeste svakako i čuvanje povjerenih tajni. <clears throat> Nakon toga, imamo slično poglavlje, poglavlje 86. ispunjavanje zavjeta i izvršavanje obećanja. Ovo je bilo čuvanje tajni, a sada prelazimo jedno mnogo šire poglavlje, to je da čovjek treba u islamu da budi, odnosno islam ga podstiče da pazi na preuzete odgovornosti. Jedna od tih preuzeti odgovornosti jeste čuvanje tajni, ali odgovornost riječ je mnogo široka. Pa znači bilo koju odgovornost da čovjek na sebe preuzmi, da li to bila velika odgovornost kao što je vladavina, kao što je znači e, funkcija određena ili nešto malehno, čovjek vjernik bi trebao maksimalno se trudi da to ispuni i da to e, ispuni na najbolji mogući način. Vidjet ćemo nekoliko kuranskih ajeta koji govori o tome. E, jedan od tih ajeta jeste isti ajet kojim su dokazivali obavezno čuvanje tajni gdje uzvišen Allah kaže وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ i ispunjavajte obaveze jer će se za obaveze zaista odgovarati kada čovjek preuzme na sebe obavezu. Uzme neki emanet, uzme neku funkciju, uzme eh, bilo koju obavezu na sebe s odnovom kuranskom ajetu i mnogim drugim argumentima Islama, čovjek treba da pazi na preuzete obaveze, jer Allah Žešan kaže, jer će se za obaveze zaista odgovarati. Kaže uzvišene Allah, وَاُفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ Doista ćete za one preuzete obaveze biti i pitani. I mi smo o tome više puta govorili, nažalost živimo u vremenu kada ljudi se toliko natječu, žure, da preuzmu najveće odgovornosti koje postoje, a to je da vode ljude. Milione ljudi, ljudi trči, prave predizborne kampanje, ulažu milione da bi sebi navalili na leđa odgovornost. Zato je bilo u početku islama dosta puta slučajeva kada učenjaci, e, veliki učenjaci, pobožnjaci nisu htjeli da prihvate nikakvu funkciju, gdje su ih halife i namjesnici molili, tjerali, nasilu da preuzmu odgovornost, oni nisu htjeli, jer su bili svjesni šta znači preuzeti na sebe odgovornost. Nažalost, živimo u vremenu poremećenih parametara kada ljudi trči za funkcijom nesvjesni činjenici da će biti odgovorni za podaništvo kojim je bilo E, znači e, podređeno. Pa ovaj kuranski ajet u aufu bil ahdi inna lahde kane ispunjavajte obaveze jer će se za obaveze zaista odgovarati jasno ukazuje da je vjernik obaveza da pazi na preuzete obaveze. <clears throat> Kaže Allah Đelešanu u suri al u prvom ajetu Ja eju eledina amenu eufu bil uqudi o vjernici ispunjavajte obaveze. Allah Đelešanu u suri Al-Maide počinje ovu suru dozivajući vjernike i kaže o vjernici, ovi koji za sebe tvrdite da vjerujete u Allaha, vjerujete u sudnji dan, treba da budete od onih koji ispunjavaju emanete, ispunjavaju preuzete obaveze. Nažalost, rekli smo više puta, živimo u vremenu kada ljudi spremni su lagati, petljati, potvarati, samo da bi od ljudi dobili glasove, da bi dobili funkciju, nesvjesni oni hadisa u kojima Allah poslanik ali salatu selam kaže doista će vlast i odgovornost na sudnjem danu biti kajanje. Na dunjalu je to uživanje, na dunjalu je to jedna vidi privilegije, ali na sudnjem danu je to velika odgovornost. Kaže uzvišeni Allah, ja illadina amenu, lime takulune ma la tef'alun, kebura makten inda Allahi en ma la tef'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prati. Ajet, dva ajeta koji bi trebao da ima na umu svako onaj koji želi da se kandidira za bilo kakvu funkciju. Kaže uzvišeni Allah o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Koliko puta ćemo vidjeti na predizbornim kampanjama ljudi kažu mi ćemo, mi ćemo, ja ću, ja ću, mi ćemo, mi ćemo, ja ću, ja ću, samo dok dobije, dok dobije glasove i dok dobije funkciju. Nakon toga nemoguće je da čovjek provjeri koliko je uradio onoga što je obećao. Svakako da će se za to račun na sudnjem danu polagati, pa kaže uzvišeni Allah u vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje dijela ne prati. Kako je Allahu mrsko. Zbog svega što negativnog što proizilazi iz toga da čovjek jedno govori, a drugo radi. Isto tako ovo je veoma bitno pitanje kad su u pitanju vajzi, kada je u pitanju lema, kada su u pitanju prijedvodnici ljudi koji ljudima tumače vjeru. Pa ćemo vidjeti nekog insana poput mene, da danas govori ljudima nemojte ljudi gledati ono što nije za, dozvoljeno, a kada se osami sa Allahovim granicama to krši. Ili ljudima kažu nemojte to, a on to čini. Ili kaže o ljudi vi činite to, a on to ne čini. Pa kaže uzvišeni Allah s.w.t. O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje dijela ne prati. Nažalost živimo u vremenu kada i u pogledu toga postoji mnogo, mnogo ljudi koji jasno svima dokazuju svojim postupcima da jedno govori, a drugo radi. Normalno, iz takvih postupaka proizilaze mnoge štete. Jer ljudi žele, ako me već nečemu pozivaš, onda žele da vide da si ti prvi koji to praktikuje. Ako meni želiš hajr i mene pozivaš u neki hajr, zašto ti ne radiš taj hajr? Pa znači jedan od najboljih metoda pozivanja ljudi u islam i u vjeru jeste da čovjek koji poziva ljudi u islam praktično ljudima pokaže ono čemu njih poziva. Suprotno to mi veoma je malo oni koji će se odazvati jer ako me pozivaš u nešto što je dobro, zašto ti onda ne prakticiraš to što je dobro? Pa znači u islamu je strogo zabranjeno da čovjek jedno govori, a drugo radi, odnosno da ljude poziva u nešto, a on to ne prakticira. <clears throat> Kaže se u 689. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala da je Allah poslanik ali se selam kazao Tri su znaka po kojima se prepoznaje licemir. Svako od nas bi trebao da žudi, da ni u bilo kojem smislu ne potpada pod riječ licemir, Iako se ovdje ne misli u pravom smislu riječi na licemjer, licemjer koji će goriti u vatri, ali svakako je opasno da čovjek pri sebi ima svojstva licemjera. Pa kaže Allah poslanika ali se nam tri su znaka po kojima se prepoznaje licemjer. Kada govori, laži. Kada obeća, ne ispuni. Kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Velik broj muslimana današnjice na planeti ima pri sebi ova tri svojstva koliko smo se udaljili od Allaha, koliko smo se udaljili od vjeri, koliko ne čuvamo svoj rejting, koliko ne čuvamo svoje mjesto u društvu, ljudi se ne boje da pri sebi imaju ta svojstva. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, tri su znaka po kojima se može prepoznati licemir. Kada govori laži. Danas je, znači, laž na državnom nivou, na nivou medija, pa na nivou pojedinaca, na nivou djeci, na nivou roditelja, nešto normalno. U islamu je laž strogo zabranjena do te mjeri da je u islamu zabranjeno slagati kad se čovjek šali. Nerijetko se dešava da imamo ljude koji ne lažu. Ali u šali veoma često kaže ja se šalio pa nešto rekni neistinto. U islamu je zabranjeno lagati makar laž bila i u šali. A zamislite onda koliko je teži i gori da čovjek laži ozbiljno govorići. Pa je to jedno od svojstava licemira. Pa kaže Allah poslanik drugo svojstvo, kada obeća ne ispuni. Danas velika je rijetkost znači čovjeka koji pazi na svoje obećanje. Čovjek ti obeća doći u osam, dođe u devet donijet ću ti ovo, ne donese, e, otiću ovdje, ne otiđe, završit ću ti taj posao, ne završi i tako dalje. Allah poslani kaže da je to svojstvo licemjera. Prije nego što obećaš, pazi, ali kada obećaš, onda se potrudi da to ispuniš kako ne daj Bože ne bi potpadao pod svojstva za koja je Allah poslanik spomenuo da su svojstva licemjera. Treće je svojstvo, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To je svojstvo licemjera. Povjeri mu se emanet, povjeri mu se tajna, povjeri mu se odgovornost, podva, povjeri mu se funkcija, povjeri mu se vođenje velikih projekata i čovjek to pronevjeri. To je svojstvo licemjera, shodno onome što je kazao Allah poslanik, pa čovjek vjernik bi trebao da se čuva maksimalno, da ne bude od onih ljudi koji će pri sebi imati ova svojstva, jer su to svojstva licemjera, da nikada ne laži, da ako nešto obeća da to ispuni, ako mu se nešto povjeri, da gleda maksimalno da to na najbolji način ispuni. U hadisu 690. od Abdullaha ibn Amra, ibn El-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao U čijim se osobinama nađu četiri svojstva, takav je pravi licemir onaj ko bude imao jedno od tih svojstava, on ima svojstvo licemjera i takav će biti sve dok se ne oslobodi toga svojstva. Lao poslanik kaže sad u ovom hadisu dodaje nešto i kaže ko ima četiri svojstva on je ha, potpun. Dok ako ima samo jedno svojstvo, on ima pri sebi svojstvo licemira, što ne bi nikako trebalo da bude pri mu'minu i trebao bi da maksimalno se trudi da to izbjegne, Kaže Boži poslanik, ako ima jedno to svojstvo, on ima pri sebi svojstvo licimira, sve dok to ne ostavi. Pa da vidimo šta kaže u ovom hadisu, kaže Allah poslanik, ali sad sam, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To smo imali. Kada govori laži, kada obeća ne ispuni i kada se raspravlja, prelazi granice. Znači, ova dva hadisa su slična, s tim što u ovom četvrtom je dodata jedna stvar, Znači, zabranjeno je lagati, zabranjeno je obećati pa ne ispuniti, zabranjeno uzeti emanet pa ga ne ispuniti i dodaje Allah poslanik alaihi salatu wasalam jednu stvar pa kaže وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ Kada, kaže, se raspravlja, prelazi sve granice. Danas kao nikad ovaj hadis je došao do izražaja kada su u pitanju ljudi koji koriste društvene mreže pa ćete vidjeti ljude međusobno muslimane kako se svađaju, kako se prepiru, kako psuju, kako vrijeđaju, kako potvaraju. prelazi sve granice. Nije sporno da čovjek zauzme stav, neko zauzme drugi stav pa razgovaraju o tome i imaju naučnu diskusiju. Ja smatram da je ovako, drugi kaže ne, ja smatram da je drugačiji. Ok, bez vrijeđanja, bez potvara, bez laganja, bez povisivanja tona, i bez, hajde da kažemo, e, iznoženja onoga što nema potrebe da se iznosi. Pa je svojstvo licemjera da, kada se raspravlja, prelazi sve granice. Želi da uvijek u pravu, potvara, laži, iznosi netačne tvrdnje, jednostavno samo želi da on dominira, samo da on pobjedi, samo da on dokaži, spreman je koristiti sve kako bi samo dokazao tačnost svoje teorije, pa je to jedno od svojstava licemjera. Nema smetnje da čovjek želi da dokaže svoju teoriju i da koristi validne dokaze, ali bez da psuje, bez da vrijeđa, bez da potvara, bez da povisuje svoj ton, bez da se svađa. Ako znači, se počnemo svađati, to više nije naučna rasprava. Vi ćete vidjeti u mnogim pitanjima danas putem interneta ljudi, znači zbog pitanja u kojima se islamski učenjaci već 1200 i 300 godina razilaze, ljudi se danima psuju i vrijeđaju da li je nastupio mjesec Ramazana ili nije, da li je nečiji sabah ispravan ili nije, da li neko diže ruke u namazu ili ne, da li neko rekao amin ili ne, da li neka žena nosi nikab ili ne i tako dalje. I onda ljudi ulaze u rasprave, ljudi ulaze u nijete, ja znam ti si želio to. Nerijetko se dešava da ljudi kada raspravljaju jedni drugima ulaze u namjere što je nemoguće. Nemoguće da čovjek nekome kaže ja znam želio si to. Kako možemo znati šta je ko želio? Pa čovjek vjernik treba da se pazi naročito u današnje vrijeme kada imamo priliku putem tehnologije, mobitela, laptopa, razno razni Whatsapp i Viber grupa, Facebooka, da ulazimo u rasprave sa ljudima. Zato Allah poslanik alaihi salatu wasalam i obećao posebno mjesto u džennetu onome ko ostavi raspravu pa makar bi u pravu. Vidiš da se neko e, naljutio, vidiš da, da je počeo da se svađa, ti znaš da si u pravu, ali ostavi raspravu samo kako se ne bi povećavala mržnja između dvije osobe. <clears throat> Nakon toga 691. hadis Džabir radijallahu ta'ala kazuje Jednom prilikom vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kazao je da su nam došli prihod iz Bahrena, ja bi ti dao toliko, toliko i toliko. Džabir radijallahu ta'ala prenosi da mu je Allah poslanik obećao da kada mu dođe i iz Bahreina, da će mu dati tri puta toliko, toliko, toliko. Tako mu je pokazao pa da vidimo šta se desilo dalje. Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve umro je, a prihodi iz Bahreina još uvijek nisu bili došli. A kada su pristigli Ebu Bekr radijallahu ta'ala naredio je da glasnik oglasi da mu se javi svako kom je Allah poslanik nešto obećao i svako kom je Allah poslanik eventualno nešto ostao dužan. Znači Džabir govori da mu je Allah poslanik obećao dati nešto od imetka kada mu dođe imetak iz Bahreina. Pa prije nego što je došao i metak iz Bahreina, poslanik Ali Selam je umro. Pa kada je Ebu Bekr preuzeo hilafet, želeći da ispuni sve emanete koji su ostali iza Božijeg poslanika, Ebu Bekr je dao da glasnik ide po Medini da kaže bilo komi da je Allah poslanik nešto obećao nek dođe, ja ću to Boži, obećanje Božijeg poslanika ispuniti. Ili eventualno ako je nekom nešto dužan Božijeg poslanik, da će to Ebu Bekr za njega ispuniti. Pa kaže Džabir, radi Allahu ta'ala, došao sam Ebu Bekr, radi Allahu pa sam ga obavijestio šta mi je vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, obećao. Ebu Bekr, radi Allahu tada je zagrabio nešto od tog blaga, pa kad sam izbrao to što mi je dao vidje da ima 500, tada mi reći, reče uzmi još dva puta toliko. Ebu Bekr je uzeo blaga, jedno pregršte i dao džabiru, Kaže, pa kada sam prebrojao, to je bilo 500, da li dirhema, srebrenjaka ili dinara zlatnika, pa mu je rekao, e sada ti još toliko dva puta uzmi, jer ti je Božji poslanik rekao da će ti dati ovoliko, ovoliko, ovoliko, pokazujući na tri pregršta. Ono zbog čega je, e, imame Nevi citira ovdje ovaj hadis, jeste činjenica kako je Ebu Bekr pazio na emanet, kako je pazio na odgovornost preuzetu kao halifa, da ne ostane nešto duga, na, na ajde da kažemo, u, u obavezi Božije poslanika, ali se vratio sam da je nekom je nešto obećao, a da nije to ispunio iz nekog opravdanog razloga, kao što je u ovom slučaju bilo da je obećao džabiru da će mu dati, ali prije što je došao i metak, poslanike, ali se vratio se nam preselio, pa vidimo kako je Ebu Bekr radijallahu talanu odgovorno postupio da kada je Boži poslanik preselio, poslao je glasnika da po Medini pozove kome god je Boži poslanik nešto dužan ili mu je obećao neka dođe, ja ću to u ime Boži poslanika, u njegovo ime vratiti. Nakon toga, jedno interesantno i veoma lijepo poglavlje, E, poglavlje 87. na 351. E, stranici ustrajavanje u dobrim dijelima koja je čovjek uobičava učiniti. Jedno interesantno poglavlje u kojem ćemo vidjeti da Imam Ennevi je pokušao da citira određene argumente koji postiču čovjeka. Da ako čovjek radi određen ibadet, da je pohvalno i lijepo da ga kontinuirano čini. Kaže, prvi ajet kojeg imam nevi citirao, riječ uzvišenog Allahu suri Ar-Rad, 11. ajet, Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin, hatta yugayru ma bi enfusim, u istinu Allah neće izminiti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmini. Možda ovaj ajet indirektno ukazuje na poglavlje koje imam Ennevi ovdje naslovio, poglavlje ustrajnost u činjenju dijela koja je čovjek odprija radio pa je citirao riječi uzvišenog Allaha, istinu Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmini. Kako ovim ajetom dokazivati ovo poglavlje? Možda na način da e, čovjek ne treba da ustraje u nečemu lošim, jer na taj način neće uzvišeni Allah subhanahu nikada promijeniti stanje jednog naroda. Ako jedan narod želi promjene, onda on treba da počne prvi korak. Allah Đelšanu neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne počne sam sebe mijenjati. I te kako nam je danas potreban ovaj ajet kada vidimo na svakom koraku nemoral i grijehe. I nerijetko nam se desi kada ljudi, muslimani, vide određene musibete, iskušenja, ratove i onda ljudi kažu zašto ja rab tolika iskušenja? Prvo moramo početi od sebe. Ne da mi pitamo zašto gospodaru, zašto mi? Kada ćemo mi početi se mijenjati? Imamo državu. Kada će se stanje u državi početi mijenjati? Onda kada se mi počnemo mijenjati. Mi bi sve da mijenjamo. I komšinske države, i prijesednike, i kraljevine, ali samo nemoj da se mi mijenjamo. Inna Allahe la ma bi qavmin, hata yugayiru ma bi Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne počne sa inicijativom da se oni počnu mijenjati, kada se oni počnu mijenjati, uzvišeni Allah će olakšati njima popravku stanja u društvu u kojem se nalazi. Nakon toga, e, imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao je kuranski ajet u kojem kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprala kada bi je već bila čvrsto oprela. Jedan kuranski primjer, e, uzvišnji Allah tala na više mjesta u Kur'anu navodi određene primjere e, koji nosi u sebi sigurno velike koristi. Pa u ovom primjeru kaže Uzvišnji Allah tala i nemojte biti kao ona žena koja pređu svoju rasprela kada bi je već bila čvrsto oprela. Vi svi znamo i vjerujem da velik broj nas se sjeća naših nana i majka koji su prije prele vunu. Pa ovaj kuranski ajet nas uči i kaže nemojte biti kao žena koja prijede i mnogo truda uloži, nakon toga to sve pokvari. Nemojte vi biti takvi, nemojte raditi određena dijela i nakon toga to prestati činiti ili ne daj Bože još gori, nemojte to pokvariti. Nerijetko nam se dešava i mi smo o tome mnogo, mnogo puta govorili, mi se mnogo napatimo da uradimo određeno dijelo dobro namaz, posa, daka, hađ, umra i tako dalje. Ali ta svoja dobra djela i te kako lahko trošimo još na dunjaluku. Velik broj ljudi ne zna da se dobra djela i te kako mogu potrošiti. Allah poslani ali se letu selam primjer radi kaže insan koji ima psa, a taj pas nije od onih pasa koji su dozvoljeni vjerom kao što je pas za čuvanje usjeva ili pas eh, znači za kojim čovjek ima potrebu, Kaže, svakim danom taj pas od vlasnika svoga umanjuje njegova dobra djela koliko je jedan kirat. Po jednom mišljenju jedan kirat je jedno veliko brdo, iako imaju i druga mišljenja. Pa na taj način čovjek čineći određene grijehe, pogotovo grijehe koji se vezuju za druge osobe, uništava svoja dobra djela. Allah poslani kaže u hadisu Znate li ko je pravi bankrot? Kažu Allahu će bankrot je onaj koji je imao imetka, pa je nešto investirao, pa je bankrotirao. Kaže Allahu poslanik, ne. Pravi bankrot je insan koji dođe na sudnji dan. Kraj, nema više mogućnost da uradi nešto dobro. Sudnji dan došao je sa brdima dobrih dijela, ali udario ovoga, opsovao ovoga, potvorio ovoga, prolio krv ovome, ubio nekoga pa će ljudi razgrabiti njegova dobra djela u težini onoga što je on njih vrijeđao i potvarao. Pa će mu uzeti sva dobra djela, a još se neće izmiriti njihovi računi, pa će mu oni dati svojih grijeha, pa kaže Allah poslanik, a potom će biti bačen u vatru. To je bankrot. Došao na sudnji dan sa velikim dobrim dijelima, završio u vatri. Pa zato uzvišeni Allah u ovom kuranskom ajetu i kaže nemoj da budete kao ona koja bi svoju pređu rasplela kada bi je već bila čvrsto oprela. Uložila mnogo truda, već čvrsto zapleteno uže ili vuna koja je opredena i nakon toga se to sve pokvari. Nemojte biti takvi, nemojte uništavati trud kojeg ste, kojeg ste uradili, nemojte rušiti i lomiti svoja djela. Nakon toga u 692. hadisu od Abdullah ibn Amra el Asa se prenosi da je kazao Allah poslanik alaihi se nam rekao mi je o Abdullahu nemoj biti poput čovjeka koji je bio e, koji je bio u običaju da ustaje i klanja noćni namaz, a zatim ga je zanemario i ostavio. Vidite, radi se ovdje o noćnom namazu, o dobrovoljnom namazu. Zamislite kako bi reagirao Allahu poslanik na ljude, bošnjake, muslimane, koji sebe smatraju veoma veliki muslimana, ne klanjaju farze. Allahu poslani kaže u mashabu Abdullahu, Abdullahu, nemoj ti da budeš kao jedan čovjek koji je ustajao redovno na noći namaz, pa je nakon toga ostavio tu praksu. La ilaha illallah. Allahu poslani postiče ashabe ako krenu određen ibade činiti da taj bade pokušavaju, ako Bog da činiti sve, do kraja svoga života. Pa je ovo spomenuo u jednom skoro pa pokudnom načinu izražavanja. Kaže, o Abdullah, nemoj biti takav. Kao čovjek koji klanjao noćni namaz, jedan period, nakon toga je to ostavio. Zamislite, braćo moja draga, kakav je hal i kakvo je stanje ljudi koji ne klanjaju farze, koji ne klanjaju obavezni namaze, kako bi takvi, odnosno kako je takvi Allah poslanik u osnovi u mnogim vjerodostojnim hadisima u koriju. I zadnje poglavlje koje ćemo danas e, obrađivati, u kojem imaju tri ili četiri hadisa, 88. poglavlje, uh, e, pohvalnost govora i vedrog lica prilikom susreta. Mi smo dosta puta govorili o tome kako je Islam potpuna i savršena vjera. Islam je potpuna i savršena vjera do te mjeri da podstiče ljude prilikom susreta. Čovjek koliko puta dnevno sretni ljude, da prilikom susreta ljudi budu ozarenog i veselog lica, što ostavlja traga na međuljudske odnose. Razlika je kada sretnite svoga komšiju, a on namrgođen, a razlika je kada naiđete pored komšije, prijatelja, poznanika ili arana u džematu, a on vesel, ozaren, jednostavno ta pozitivna energija njegova prelazi i na vas. Assalamu alaikum, pa gdje si, pa šta ima, pa kako si, ozarenost lica, osmijeh, to je u islamu sadaka. Sadaka koju svako od nas može dati. Ja znam da ima ljudi koji su u jednu ruku E, potišteni, tužni, zato što imaju određene iskušenja, prolaze kroz razno razna iskušenja. Braćo moja draga i cijeni sestre, zapamtite večeras, odnosno danas. Ne postoji čovjek, bez obzira koliko bio bogat, koliko bio ugledan, koliko bio učen, koliko bio pobožan, koliko, koliko, a da nema iskušenja. Po toj nekoj teoriji svi bi mi trebali da budemo namrgođeni. Jer svi imamo svoju priču, svi imamo svoju historiju, svi imamo momente kroz koje prolazimo teške. Ali to nije, to nije razlog da budemo namrgođeni prilikom susreta sa vratom muslimanom. Pa ova vjera naša je toliko savršena, toliko lijepa, toliko postiče vjernike da pazi na međuljudske odnose do te mjere da im preporučuje kada se sreću, susreću da budu ozarenog i veselog lica. Kaže uzvišeni Allah u suri Hijr 88. ajet وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ i prema vjernicima blag budi. Allah Đelšanu se obraća Božijem poslaniku, a svakako e, svaka ta stvar koja je naređena Božijem poslaniku, mi smo mnogo, mnogo prioritetniji da se odnosi na nas, kaže uzvišeni Allah, a prema vjernicima blag budi, lijepo se obhodi prema vjernicima na blag način. Kaže se u drugom ajetu suri Alu Imran, 159. ajet, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ A da si ti bio osoran i grub, oni bi se zaista razbježali iz tvoje blizine. Allah Đelešanu daje smjernice komi? Daje smjernice poslaniku, najboljem svome robu i kaže mu da si ti bio osoran, da si bio grub, oni bi se razbježali oko tebe. Znači grubost, osornost, namrgođenost je razlog da ljudi izbjegavaju nekoga. Nama je u interesu da ljudi čeznu za susretom sa nama. Ne zbog nas, zbog našeg ega, već zbog toga da bi prihvatili ono što im mi nudimo od istine. Pazite, uzvišeni Allah poslaniku kaže da si ti bio grub, da si ti bio osoran, oni bi pobjegli od tebe. Suprotno tome, onda kada si ti vesel, kada si blag, to čini ljude da se tebi približavaju i da se odazivaju onome čemu ih pozivaš. Pa pogledajte, braćo moja draga, kolika velika korist proizilazi iz vedrine lica, iz blagosti, iz osmijeha. Obrnuto tome, Allah Đelšanu tvrdi i kaže da si ti bio osoran, da si bio grub. Oni bi se razbježali od tebe a nikome ni u cilju da narod bježi od nekoga. Nakon toga, u 693. hadisu stoji da Allah poslanik ali se sam rekao čuvajte se vatri, pa makar sa pola datuli, a onaj ko ne nađe ni to, onda sa lijepom riječu čuvajte se vatri. Mi muslimani vjerujemo da ćemo umrijeti, da ćemo biti u kaburu, da ćemo biti proživljeni, da ćemo polagati račune i nakon toga ili džennet ili džehennem. Pa kaže Allah poslanik još dok ste na Dunjaluku, čuvajte se vatri. Kako je se čuvati? Čineći dobra djela. Pa kaže Allah poslanik, čuvajte se vatri, pa makar sa polovinom datuli. Ako nemaš nešto veliko udjeliti, ne možeš dati milion, niti sto hiljada, niti hiljedu, niti sto eura, niti deset, Čuvaj se toliko malom sadakom, makar to bilo pola datuli. Dadni nekome kiflu, dadni nekome jabuku, dadni nekome e, nešto malehno, ali nemoj to prezirati. Čuvaj se na taj način sa tim od vatre. Pa kaže Allah ako ni to nemate, onda svako može da se čuva od vatre sa lijepom riječju. To je nešto što svi posjedujemo, kao što posjedujemo da možemo biti ozareni, nasmijani, možemo imati lijepu riječ prilikom kontakta sa ljudima. Predzadnji hadis u ovom poglavlju i time završavamo naše e, večerašnje druženje jesu riječi Ebu Huriri radijallahu ta'ala da je poslanik rekao i lijepa riječ je sadaka. Ovo je dio onih hadisa u kojima Allah poslanik ali salatu wasalam navodi vrste sadake u islamu pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam i lijepa riječ je sadaka. Ne postoji insan koji ne može ovu sadaku da udijeli. Prilikom susreta sa prijateljima, komšijama, rođacima, lijepa riječ. Nije to definisano kakva lijepa riječ. Bilo koja lijepa riječ. Da pitamo o njima, o njihovom stanju, o njihovom zdravlju, o njihovim roditeljima. Sve to lijepa riječ. Pa pogledajte kako je Islam lijep. Podstići na sadaku. Pa ako ne možeš sadaku, imaš osmijeh, imaš lijepu riječ. Pa nas Islam postići na udjeljivanje sadake. Ako nemamo o čime i šta udjeliti, onda makar da sadaka bude lijepa riječ. A opet, šta je cilj toga? Jačanje međuljudskih odnosa u jednom društvu. Kada se ljudi prilikom susreta ozareni i vedri lica sastaju, kada lijepo jedni drugima govori, to definitivno jača naše odnose. I zadnji hadis, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, u onom poznatom hadisu Ebu Zerru, nemoj pocijenjivati ni jedno dobročinstvo, pa makar se radilo tome da svoga brata susretne vedrog lica. Znači, ne treba vjernik da pocijenjuje dobra djela. Mi nekad imamo priliku da nekomu dadnemo marku, dvije, pijet ili deset, stid me je dati. Ili da nekome dadnemo možda ostatak naše hrani, možda smo imali neku gozbu, pa je ostalo hrani, stidimo se nekome dati. Pa kaže Allah poslanik Ebu Zerru, nemoj podcjenjivati bilo kakvo dobro djelo, bilo kakvo dobro djelo, pa makar da sretniš brata muslimana ozarenog lica. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa da nas učesti na putu istini. Molim ga subhanahu wa da nas učini od ljudi koji će istinski slijediti sunnet Božih poslanika ali se selam u svim segmentima njihovog života do te mjeri da ćemo ako Bog da se truditi da kada sretnemo ljude da budemo ozarenog lica, da se nasmijemo, ako ništa, ako ne možemo dijeliti sadaku, da im onda kažemo lijepu riječ, subhaneke, Allahumma da bihamdike, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك